Ba, ba, ba zinez dorpia, beretako, uh, eh, jakinez eta hemen berian, baina noko hospitalian eh, guk eh, eta berak ere galdina zila bere lana hartzea, nik badakit eta uh, hospitaleko nausiarikin mitzatu behin nintzen, hemen go nausia adostela hartzea, eta orain ikusten dugu berriz hau izan antzin, ez dela posible, hori, hori ezin dugu onartu jakinez eta ez sobra joan joan gabe, banan eh, lehonete lege hori nok egina den, eh, lordo de metzen horiek egina, eta horiek ez dute egun hartzenan, eh, beste ikus modu bat izan dani hemen, Frantzian, eta kuko hmm. horren kontare agertzen gira. Berriz den amainan genian ezartzia, langile hoian dako ez da bat ere ez bitzuten deusik aldeginik, lekuko gisa agertzen dira, baina, ara, eh? ere badute bere ikus moldea eta errespetatu behar dira. Hori horien dako zinez ez da bat ere erretxe, zinez ez dela erretxe eta bada ez egun, bihar ikusiko ditut eh, langile horik, ikusteko eh, nola lagundu, eh, nola segitu, gero zinez gauza zaila izan, izan abitzen, joien dako pauen, eta berritzere ere ah, joetia anze, bo, zine konfliztuko aferatuko.